بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake waonye kaumu yako kabla ya kuwafikia adhabu chungu. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, akasema enyi watu wangu kwa hakika mimi ni mwonyaji wa dhahir kwenu. Ani'budu Allah wattaquhu wa ati'un, ya kwamba mumwabudu Mwenyezi Mungu na mumche yeye na mumtii yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أتكغفرييني مذنبيينو نا أتكواخرشيني مبكا مودا وليويقوا Hakika muda wa Mwenyezi Mungu utapofika haucheleweshwi laiti mngejua. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, akasema e Mola wangu mlezi Hakika mimi nimewaita watu wangu usiku na mchana. Falam yazidahum duai illa firara, lakini wito wangu haukuwazidisha ila kukimbia. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا na hakika mimi kila nilipowaita ili upate kuwaghufiria walijiziba masikio yao kwa vidole vyao na wakajigubika nguo zao na wakakamia na wakatakabar vikubwa mno thumma inni da'awtuhum jihara tena niliwaita kwa uwazi thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra kisha nikawatangazia kwa kelele tena nikasema nao kwa siri. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikasema ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Yursilis samaa alaykum midrara atakuleteni mvua inyeshe mfululizo wayumdidakum amwali wa banina yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara na atakupeni mali na wana na atakupeni mabustani na atakufanyieni mito. Malakum la tarjuna lillahi waqara, mna nini hamweki heshima ya Mwenyezi Mungu? Waqad khalaqakum atwara, na hali yeye kakuumbeni daraja baada ya daraja. Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa, kwani hammoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba kwa matabaka wa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru na akalifanya jua kuwa taa wallahu anbatakum al-ard nabata na Mwenyezi Mungu amekuotesheni katika ardhi kama mmea thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja kisha atakurudisheni humo na atakutoeni tena wallahu ja'ala al-ard bisata na Mwenyezi Mungu amekukunjulieni ardhi kama busati litaslu لتسلكوا منها سبلا فجاجا ili mtembee humo katika njia zilizopana الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratu Nuh Imeteremka maka. Sura hii tukufu imefafanua kisa cha Nuhu alayhi salam pamoja na kaumu yake. Ikasimulia habari za wito wake kwa dhahir, kisha kwa siri na kwa dhahir. Na ikaeleza mashtaka yake kumshtakia Mwenyezi Mungu juu ya walivyompuuza na inda waliomfanyia. Na ikasajili kukakamia kwao kuyaabudu masanamu mpaka wakastahiki kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Nuhu alipokata tamaa nao kukubali wito wake, aliwaapiza wahiliki na waangamie, na akajiombea nafsi yake na wanawe, waumini wanaume na waumini wanawake wapate msamaha. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake na tukamwambia waonye watu wako kabla haijawajia adhabu yenye machungu makali. Nuhu akasema, enyi watu wangu, Hakika mimi ni mwonyaji kwenu, nina risala kutoka kwa Mola wenu mlezi kwa lugha mnayoijua, ya kwamba mumtii Mwenyezi Mungu na mumnyenyekee katika kutimiza wajibu zote na mwogopeni yeye kwa kuacha mnayokatazwa na mtini mimi katika ninayokunasihini. Ndipo Mwenyezi Mungu atapokusameheni madhambi yenu na tupeni umri mrefu mpaka ifike ajali iliyowekwa mwisho wa umri wenu. Hakika mauti yakija hayaahirishwi kabisa. Lau kuwa mngelijua majuto mtakayokuwa nayo utapokwisha muda wenu mngeliamini. Nuhu akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nimewaita watu wangu waamini usiku na mchana bila ya kuchoka hawakuzidishwa na wito wangu ila kukimbia utifu wako. Na mimi kila nikiwataka kuamini wewe upate kuwasamehe, hubandika vidole vyao kwenye masikio yao ili wasisikie wito wangu, na hujifunika kwa mago yao ili wasiuone uso wangu, na wakasimama kidete juu ya ukafiri wao, na wakatakabari kutakabari kwa kubwa mno. Kisha nikawaita waje kwako kwa sauti ya juu kisha nikaudhihirisha wito kwa namna moja na nikawaita kisirisiri kwa namna nyingine ili jaribu kila njia. Nikawaambia watu wangu, takeni kwa Mola wenu mlezi maghfira kwa kufuru zenu na maasi yenu. Kwani yeye bado ni mwingi wa kusamehe madhambi ya mwenye kurejea kwake. Atakuleteni mawingu yatakayomiminika mvua kwa wingi na kupeni mali na wana na hayo ndiyo mapambo ya dunia na kupeni mashamba mteostarehe kwa uzuri wake na matunda yake na kujalieni mito ya kunyweshea mazao yenu na mifugo yenu mna nini nyinyi hata hamumtukuzi Mwenyezi Mungu kama anavyostahili kutukuzwa ili mtaraji ya kukirimuni kwa kukokoweni na adhabu na hali yeye ndiye aliyekumbeni kwa madaraja tangu tone ya manii, kisha pande la damu, kisha pande la nyama, kisha mafupa na nyama. Kwani huo ni vipi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba, moja juu ya moja, na akofanya mwezi katika mbingu hizo unatoa nuru, na akalifanya jua litaa ambayo kwayo watu wa duniani ndio wanaona kwa mwangaza wake yote wanayohitajia kuyaona. Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na ardhi, akakuotesheni kama mimea kwa njia ya ajabu. Kisha baada ya kufa atakurejesheni huko huko kwenye ardhi, na tena atakutoweni huko. Kwa hakika hapana hivi wala hivi. Na Mwenyezi Mungu ameifanya ardhi iliyokunjuliwa ili mpate kwenda humo katika njia zenye wasaa.